Gaur egun, ogoita amar bat kide kontatzen ditu generazion alderdiak, baina jadanik tokiko problematikak lantzen hasia da. Hauen artean, Airbnb fenomenoa. Urtean zehar, bakoitzaren apartamendu gela edo etxea lokatzeko parada emaiten duen plataforma, hilabete xariko osagarri bat bilakatu da erritar batzuentzat, medi urraui generazion alderdiko kidea. Erra nahi dut, ez gajera Airbnb-en kontra. Hiende anitzek, erabiltzen dute uh, Airbnb plataforma. Eh, nahiko eh, berria da, nahiko garantzisoa da eh, zat eta gu haien irritzia jakin nahi dugu, garantzisoa da guretzat. Proposamenak egonen ditugu uh, uda baino lehen. Idei batzuk uh, atseman beharko ditugu elgarrekin, erritarrekin, beraz, uh, azterketa handi bat egiten dugu. Berriki, estatuak zergak inpostatu ditu Airbnb alokatze sistema erabiltzen duten jabe izuzendurik, bereziki miarritzen, baina beste aterabideak ere nahi ditu atseman Mathieu Berger, Génération Alderdiko Il y a des réponses qui ont déjà été amenées par la fiscalité, mais est-ce que pour autant euh, ça va régler euh, le problème de la spéculation Pas obligatoirement. Donc notre idée c'est de voir le ressenti de l'ensemble des acteurs qui sont confrontés à ce nouveau phénomène et de trouver du coup des propositions politiques qui répondent à l'ensemble des enjeux, mais pas seulement via l'impôt.